gaan sê, ek, die Heere, het gezien dat jy jou voor my verneder het toe jy oor wat ek oor hierdie plek gesê het. Ek het gezien dat jy jou kleren geskeer het en ek het gehoor hoe jy huil. Daarom zal dit goed gaan met jou totdat ik jou laat sterf en jy begrawe is. Je zal niet zelf zien wanneer ik dit sleg laat gaan met hierdie plek niet. Gilkia en die ander mans het vir die koning gaan sê wat die profeet gesê het. Toe die koning gesê al die leiers van Juda en Jerusalem moet bij mekaar kom. Die koning het naar die tempel gegaan. Al die mensen van Juda en Jerusalem het saam gegaan, die priesters en die leviete en al die andere mensen, die groot mensen en kinders. En toe het hy vir hulle hard gelees wat in die verbondsboek geskryf is, die boek wat hulle in die tempel gekry het. Die koning het op zijn plek gestaan en hij het een verbond gemaakt voor de Heere. Hij het beloof om die Heere te volgen en om gehoorzaam te wees aan alles wat die Heere in sy wette gesê het. Hy het beloof om met zijn hele hart en ziel te doen wat die verbond sê wat in hierdie boek geskryf is. Die koning het gesê elke persoon in Jerusalem en in die Benjamin stang moet beloven dat hij dit ook zal doen, en die mensen van Jerusalem het gedoen soos die verbond van God, die God van alle voorvaders, sê. Josia het al die goed wat die Heere had, laat wegvat uit die Israëlitische woonplekken. Hij het gesê allemaal in die land Israël moet hulle God die Heere dien. Hulle het nie opgehou om die Heere, die God van hulle voorvaders, te volg nie, so lang soos Hosea gelewe het.